เขามเห็นเดินหลักเดินต่อตรงนี้ตรงบ่อขวาถูกอะไรไปขวาไปเรื่อยถูกของร้อนมันก็ไม่เป็นเขาเอาพามันร้อนมันก็มีเย็นกว่านี้ในโลกอันนี้ทำงานเดียวกันจิตใจของพวกเราท่านยิ่งเืียิ่งบ่อก็ยิ่งเหนื่อยฮะแสงสว่างคือธรรมะนะจิดขึ้นเพื่อจ ให้เห็นว่าสิิงต่างๆนั้น มันเป็นอย่างไร สิ่งที่มันเป็นภัยเราก็ถ้าเราเห็นเราก็เว้นนี้ได้ถ้าเราไม่เห็นเราก็สามารถเหยียบได้เดินได้เรื่องของใจจึงเป็นเรื่องสำคัญกายจริง ๆ นั้นมันไม่ทราบอะไรเรื่องของกายของสติเกลียนขนาดไหน มันไปเหยียบเข้าเราเห็นหรือ เหยียบอันนั้นอันนี้นี่ไปล้วแต่ความจริงมันไม่เห็นตามไปเหยียบถ้ามันเห็นอย่างนี้ไปเหยียบของหน่าของเห็นเขาจะพิกูลอย่างนั้นแต่ตามันเหยียบมันเยียบนะมันเหยียบได้มันไปได้ที่อยู่ที่อาศัยของมันเด่างนี้ตายจริงจังกับนี้กันจะไปที่ที่ไหนเหมือนคนตายไปที่ได้ มันมีเบ่นนี่นี่สมควรแก่ฉันนะ ฉันเป็นคนมีเลือดสาขนาดนั้นมีความดีขนาดนี้ จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ มันไม่เคยหนีไปนีเรื่องของกายจะไปสังก็ได้เขาก็ได้โยนน้ำแขวนไว้บนกิ่งไม้มันก็ไม่ได้อะไร เรื่องของกายจริงจัง มันไม่ต้องการอะไร มันไม่ได้ไปไหน ธาตุอะไรมันก็ไปสู่ธาตุอันนั้น แต่เรื่องจิตใจของเราท่านมันสำคัญถ้ามันหมายนั่นของเชื่อของเสียนิยมได้ดีส่วนใหญ่เขานิยมก็อยตุที่เจนาอะไรจะดีตามเขาไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นมีเหตุมีผลที่เจนา ให้เขใจชัดเจนในตนเป็นตัดจัดตังรู้เฉพาะ เป็นสันที่จิตโกเห็นเอง จิตจิตเคยขวางจิตคิดแล้วยึดถือต่าง ๆ เมื่อมาไปพูดปฏิบัติมันปล่อยมันวาง มันละ มันถอนไปอย่างไรจะทราบได้ไม่ต้องมีคนอื่น หาอะไรประกาศนิยบัตรมาให้มันเห็นในจิตในใจของท่าน สุขปรพปฏิบัติธรรมะที่อยู่กับสุปติปโนอิสุยายะสามีจิตยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีธรรมะก็ยังคงส่งคงวาเป็นอาจาริโกจริไม่ใช่ว่ามันหมดไปตามการตามสมัยใครปฏิบัติทำเท่าไรก็ไม่เห็นความสุขความสบายให้ถ้าอย่างนั้น นักบวชเป็นจำนวนเป็นแสนหนึ่งล้าน จะโง่จะหยาบดยวกันทั่วไปหรือในโลกอันนี้มันยังมีคนที่มีหูมีตา แต่ธรรมะมันเป็นของจริงแต่เพื่อปฏิบัติในรู้ในเห็น ในดีในเด่นกกฎหมายด่านเมืองเขาบังคับบัญชาไหมประเทศไหนเขาว่าเกิดมาแล้วต้องปฏิบัติธรรมะรับในปฏิบัติจะเอาไปประหารทหารไม่มี แต่ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความยินดีพอใจปฏิบัติใจ เห็นอนิสงส์คือเคยจิดข้องเส่หมองเคยยินร้ายในสัญญาอารมณ์ต่าง ๆ จิตใจที่ฝึกอบรมทางธรรมะเกิดสงบขึ้นเกิดสุขขึ้นสบายขึ้นท่านจึงมีจิตมีใจประพฤติปฏิบัติ สืบทอดกันมาตลอดถึงปัจจุบันที่วันนี้เพราะวันนี้ธรรมะยังมีอยู่ในโลกมีอยู่ในกายในใจทั้งคน แต่เราไม่ได้ค้นคิดจริงพิจารณาไม่ได้ศึกษาก็เลยเห็นธรรมะก็อยู่ในวัดในวาอยู่ตามตำรับตำราไปไม่ได้คิดว่า ธรรมะมันอยู่ในกายในใจของเรา ถ้าเราทราบว่าธรรมะอยู่ในกายในใจของเรา เราก็ศึกษาปฏิบัติที่นิพพิจารนะ ให้จิตมันเป็นธรรมะ อย่าให้จิตมันเป็นโลกยิ่งกับโลกยิ่งมานานแล้ว ความสุขความสบายมันเป็นอย่างไรก็พอทราบได้เนี่ยเราปฏิบัติธรรมะมันปล่อยวางเรื่อง ของโลกอย่างไรใจมันสงบมันสุขมีกว่าเรื่องเราลุ่มหลงเพลิดเพลินกับโลกขนาดไหนมันก็พอเกียดเกียงกันได้ในอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็หลงไหลใส่ฝันจัดมาครองลาสมบัติอีก เพราะท่านเป็นกษัตริย์อะไรก็ไม่อดอยากอยากจนแต่คนธรรมดาที่มีกิเลสปัญหาปราถนาน ฆ่ากันเป็นอื่นตายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแย่งหน้าที่กันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปถึงคิดถึงชีวิตของคนอื่นเขาแค่เราได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นพอมันเป็นไปแบบนั้นเพราะความปรารถนาการต้องการท่องใจอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยาก เป็นผู้ วิเศษในทางโลกนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นแล้ว ถึงยอดของคนกษัตริย์จะยอดของคนแต่ท่านเลยจิตในข้องไปเบียดอยู่ในป่าอยู่ตามเหือไม้ตามเขาอาหารตามเฉลยก็งเหมือนอยู่ในว่าสวรรค์แต่ทำไมท่านจึงอยู่ได้อดทนได้เพราะใจของท่านมีอาหารที่ มีปราสาททิพย์เป็นที่อยู่ที่อาศัย ถึงกายจะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวแต่จิตใจร่าเริงบันเทิงในอัดในธรรมที่นี่ใจนาอะไร เยือกเย็นใส่ใจชัดเจนเลาจกเชมเชยสรรเสริญตาอย่าวิเวกสุขโขวิเวโกคือเป็นสุข ในความเป็นอยู่ของท่าน ถึงจะอยู่คนหนึ่งคนเดียวไม่มีใครมาเกี่ยวข้อง ท่านก็สุขมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับท่านท่านก็ดีได้โดยอาจโดยทำของท่าน คือถ่ายจะแม่สอนจะแม่สอนใจจากเขาในเชื่อฟังท่านก็หลบหาที่ยืดเยของท่าน ทั้งทั้งที่กันเป็นศาถนาเป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนำสัตว์โลกรูกขนสัตว์โลกไปนิพพานจะท่านก็หลบหีกี่ตัว ใน บางการบางเวลาที่ไม่เหมาะสมให้ อย่างเราเห็น ตามตลับตำราที่คนนี้เถาป่าไปอาศัยช้างลีเป็นผี่อิปถัมาถาเห็นยังหลบยังหลีกอยู่นะไม่ใช่ร่อ มีแต่จิตปัญญาหมดที่เหลือปัญหาแล้วอยากทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ยืนได้ นั่นคนบอก คนมืดพูดพระพุทธเจ้ายังหลบในควรสอนทานก็สอนเขาก็ยังมีปัญญาทำไปแล้ว ไม่เกิดคุณค่า ท่านไม่ทำท่านฉลาดเนี่ยเราท่านเป็นอย่างนั้น อะไรก็ตะคุบเอา อะไรก็ตะคุบเอา หนักเท่าไรยิ่งหามาใส่แล้วอยากเบาอยากสบายมันจะเบาจะสบายมาจากที่ไหนยิ่งหนักยิ่งขนใส่หลังหักตายมันตายมานับพบนับชาติไม่ได้เพราะเลยทราบว่าหนักเท่าไรก็ยิ่งขนใส่มีอะไรก็อยากจะได้ อะไรก็อยากจะมีกันเรื่อยไป ยิ่งขนใส่เท่าไรจิตใจก็ยิ่งหนักเหนื่อยเข้าไปแทนั้นหาโอกาสเวลาจะมาภาวนาก็ยากเพราะถือว่าการภาวนามันลำบากแต่การแสวงหากิเลสถือว่ามันง่ายทั้งทั้งที่มันยากมันยิ่งจะตายไป การภาวนาไม่แสวงหาอะไรขอให้ตั้งสติตั้งปัญญาที่เจรมา กายคุ้มตัวให้ถื่อถึงเท่านั้นมันก็เป็นการภาวนากัน รักษาใจนี่ยื่ยื่ออกไปสู่นอกสู่กิเลสปัญหาหนึ่งใจยังไม่มีกำลังพอที่จะแก้ไขอาจจะยื่เกี่ยวมันหลงถ้าใจมีกำลังทางสมาธิหนักแน่นในจิตในใจไปพิจารณาอะไรมันก็เกิดปัญญา มันไม่หลงออกไปได้ นี่เรามันยังหลงอยู่ เหมือนกันกับเด็กยังไม่มีกำลังที่จะเชื่อตัวเองได้ก็ต้องอาศัยผีเลี้ยงดูแลรักษาปล่อยไปก็เป็นอันตรายมีการอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิเ็เหมือนกันกับเรารักษาเด็กให้มันแข็งแรงเสียก่อน เหมือนเติบโตแล้ว ว่าไปที่ไหนจะไปได้ ในต้องรักษาเพราะมันเศร้าเรื่องของมันเด็กกำลังทานกำลังตั้งไข่หรือหัดเดินนั่นในอย่างนั้นไม่ทราบว่ามันจะตกเจริญแล้วที่ไหนอะไรเป็นภัยมันไม่ทราบจึงต้องอาศัยผู้ใหญ่อบรมรักษา ในอย่างนั้นก็เป็นอันตราย เกิดขึ้น นี่จิตใจของพวกเราท่านที่อบรมจำแต่ทำนองเดียวกันต้องรักษาเสียก่อนให้มีสมาธิมีกำลังสมควรแล้วจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาได้เพราะสมาธิมันเป็นกำลังของใจพิจารณาสิ่งที่เราเคยติดข้องยึดถือต่างๆมันจะเห็นตามเป็นจริงไป ถ้ามันติดอะไรคล้องอะไรเราก็มีปัญญา มีกำลังที่จะแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นจึงควรฝึกควรศึกษาหารักตัวอย่าขนของหนักขอทับตัวยึดออก ความยึดความถือความสำคัญหนึ่งไหมที่เป็น หนักทับจิตทับใจ พยายามพิจารณาแก้ไขหลงขนาดไหนมันก็เป็นทุกข์ขนาดนั้นรู้แล้วสิ่งที่เราแก้ไขไปหรือเป็นมุดที่มันมีอยู่ในีลกก็ยังนำมาใช้สะดวกสบายแต่เราในจิตในข้องเหมือนก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีธาตุมีขันอยู่ก็เอาธาตุเอาขันอันนี้มาแสนโลกไม่ใช่ท่าน ไม่ได้คิดเด็ดเรุงอะไรกายก็ยังมีเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณยังมีนั่นมาสอนสัพพสัตว์ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาสอน แต่ท่านเด็ดเด็จิตข้องเหมือนเราธรรมดาก็ท่านละท่านรู้มีเราเนี่เป็นอย่างนั้นมันยึดมันถือไปทุกสิ่งทุกอันแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความจริงมันเป็นอย่างไร มันจะเป็นอย่างนั้น คนที่หลงยึดถือโลก ก็ไม่ใช่เขาจะหาหามโลกไปได้ ตายไปหรอกก็ทานองเดียวกันกระดูกเยอะแขนนั่นเนี่ย อาจารย์ท่านทันแต่เขายังไม่ตายเขาก็ยิ่งอยู่ยิ่งยาแสงฮะเขี่ยวของเงินทองเหมนกันกตัวท่าน ตายไปแล้วเอาไปไหนได้แต่จะกระดูกก็ยังแขนอยู่นี้ มันหนีไปที่ไหนนี่สมบัติของแผ่นดินสมบัติของโลกมันมีใครที่จะมีอภิสิทธิ์หาผลไปได้จะใจให้จิตใจหลงไหลจนนี่แสวงหาธรรมะมาสอนใจมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีวันเวลาที่จะออกจากตาข่ายของมันได้ถ้าหากเราสอนตัวตื่นตัวอย่างนั้นพยายามที่นี้ที่เจอมา หาโอกาสเวลากำหนดจิตกำหนดใจให้สงบที่จะมาตามธรรมะเพื่อขับไล่ความสงสัยยึดถือของใจให้เบาบางใจใจของเราจะเห็นประโยชน์จากการคิดธรรมะที่จะมาธรรมะตัวของตัวก็จะเป็นเป็นโมฆะเกิดมาทั้งชาติความสุขความสบายความสงบภายใน เราเราเข้าใจ ถึงเรายังไม่หลุดไม่พ้นไปจากกิเลสปัญหา ในปัจจุบันทำตาเราก็พยายามจะทำทุกการทุกเวลาเรื่อยไปหรือถึงมัจจุมามาถึงเขาเราตายไปเราจะไปที่ไหนเราก็ทราบเพราะความดีในใจของเรามี จะผิดหวังไปที่ไหนมันดีมันมีคุณค่าสาระสูงอย่างนี้ เกิดมาทั้งชาติเป็นโมฆะหาสาระอะไรไม่ได้ยังหนึ่งตายก็ไม่ทราบความเป็นอยู่ของใจ ตายไปแล้วจะไปถามใครพบไหนจะมีอีกไหม ถ้าทั้งสิแล้วเราเกิดไปมาจากที่ไหน ตายไปแล้วมันสูญจริงหรือถ้ามันสูญใครมาเกิดมาถามอยู่นี้แต่ที่เจมาเกิดความเกิดความตายคือสัญญาความจำของเรา มันจะเอาแน่นอนที่ไหนได้แต่เรามานั่งอยู่นี่หายใจออกหยิบครั้งหายใจเข้ากี่เห็น ถามทุกคนเคยหายใจแต่ยังไม่ทราบได้วันนี้ดิเดินไป ไหนแต่ไหนมันจะยังจำไม่ได้ เดินมาจากนั่นมาถึงนี่กี่ก้าวเพราะว่ที่เดินมานี่แคนอื่นเดินให้เราก็ยังจำไม่ได้ว่าเราเดินกี่ก้าวนี่ชาติพบที่เราผ่านมา มันก็ยิ่งนานกว่านั้นมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันเราจะปฏิเสธได้ไหมว่าเราเหนื่อยเดินมา มีคนอื่นหอบหิวออกมา เราเองเดินมาหรือเปล่เราเกิดแล้วตายก็ทำนานเดียวกัน จะไปปฏิเสธเหนื่ยเรายังมีกิเลสปัญหาปฏิเสธใช่แตะทานกรรมที่เรายังสั่งทำอยู่ จะปฏิเสธอะไรก็เกิดอยู่ว่าเรื่องท่าน ตายไปเมื่อไรก็เกิด แต่มันจะเกิดดีเกิดชั่วก็แล้วแต่ผลของกรรมที่ตัวสั่งตัวทำเอาไว้ถ้าไปในทางที่ดีมันก็ไม่มีความทุกข์ของใจ เหมือนเราไปจากที่เดือดร้อนวุ่นวายไปจากที่ไม่สุขไม่สบายไปสู่ที่สุขที่สบายแล้วเต็มใจเรายอมเสียสละ แต่ไปแล้ว จากที่สุขที่สบายในสนหวังให้ไปสู่ที่ทุกข์ยากลำบากเห็นใจไม่มีใครอยากจะไปมันเป็นอย่างนั้น ตาของเราไม่เห็นแต่เราจะไปที่ไหนกัน มันจึงกลัวถ้าเห็นมันไม่กลัวการเกิดความตายมันเป็นธรรมดาของโลกของสัตว เราไม่มีอภิสิทธิ์อะไร เกิดมาแล้วจะไม่ป่วยไข้ไม่ตายเราจะต้องตายเดียวกันไปทั้งนั้นตายไปแล้วเราจะสมหวังไหมสิ่งที่เราทำไว้ มีอะไร ที่เป็นคุณค่าสาระเราที่จะเห้เราสมหวังถ้ายังไม่มีก็รีบจะทำมันพิ่นให้มีขึ้นถ้ามีแล้วก็รักษาเอาไว้ อย่าให้ความดีของตัวเสียไปความดีไหนยัง ไม่มีก็สร้างให้มีขึ้นจนถึงขั้นนั้นหมดมีเชื่อในใจว่าตายไปจะไปเกิดอีกหรือไม่พระนิพพานอยู่ที่ไหนไปจักในจิตในใจนั่นเต้องไปถามใครมันหมดปัญหาเพราะจิตของเราเห็นจิตของเรารู้จิตของเราเค็รอยู่ตลอดเวลา นี่คือการปฏิบัติธรรมะเข้าถึงธรรมะจิตใจสว่างสวายจิตใจสงบเย็นไม่มีความทุกข์ความลำบากในการละการม่งเพ่ญอีก ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปปะพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้น ไม่ใช่ว่า พระพุทธเจ้าสอนในมีเหตุมีผล มีเหตุมีผลโดยกันทุกคน ถ้าจะทำม่งเพ่ญทำนะ เจ้าของล้าสมัยใครมีในจิตในใจคนนั้นสุขคนนั้นสบายความสุขความสบายเป็นของที่ในล้าสมัยในวลาการใดเวลาใดใครใครก็ต้องการทางนั้นมันในล้าสมัยไปที่ไหน มีการฝึกจิตอบรมใจละถอนกิเลสเห็นคุณวิเศษคือความสงบของใจความปล่อยตาละทิ้ง กิเลสปัญหามันสุขมันสบายขนาดไหนผู้ประพฤติปฏิบัติจะทราบได้ จากการกระทำบำเพ็ญทั้งตนฉะนั้นขอทุกคน จงนำไปที่นีี่เจนาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัตินักผลที่มีอยู่ตามตลาดตำราจะปรากฏขึ้นในจิตทั้งตนการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรเสียเวลาใช้วิจิตรเงแค่นี้เอรัง เห็นผมเรียกว่าการตลาดนี่พระเจ้ามาทุกปีอยู่อาการหิวเลยหิวเลยก็คิดว่ามีมีแกงแกงสิสักยี่สิบหมอเล้วเขาองค์พระเจ้าตั้ยี่สิบหมอเพราะตลาดเพราะบอกว่าอะไรครับคิดวาที่ไรเลยอืมเนี่ยเขาเลยนะเด่๋ยวจะกินแล้วใช่ไหมเอาเนี่ยตั้งมาที่เลยนะครับหรือมาใส่หัวนั่นเขาบอก นั่นเพราะว่าเมื่อหันอยู่สามเมื่อสามสิบเราก็อะไรไม่ให้หนูดอกจะได้มาก เขาจริงจริงเขาต้มผมไม่จริงๆก็แค่เราับแม่นี่จะขยามสองเหรอเขาอาจจะว่ากินนั่งเป็นนั่งนงว่เจ้ามา่าเทยงก็กูกินก็ยันก็ได้กินมันจะมันเอื่นซื้อนี่มันมัน เอาละว่าสนุกขี้ขันอืม มาเจอาันเถอย่างว่าเขาเห็นว่ามาหาพันอย่างนี้นะคืออาหารสลัดับกิคือาวจะยายกินเลยจี้กินก็กินไปใจยั่นก็ขึ้นเห็นก็ยังเศร้าอย่างนี้ก็เห็นมาหาพันเหมือนกันตาเขาข้าอาหาร อยู่ี่เวลาจะไเนยเยอะ นี่สิควรในเมื่อขึ้นในชนะสร้างนี่หรอกคิดคนสมองหย่างนี้ก่อนโย่มันกินอิ่มมากมันกินข้าถึงใต้ถึงเลยเห็นเดินมันคิดแล้วซ้ำคิดแล้ซ้ำกับสองร้อยก็ซ้ำมันก็จะนั่งในนึงพ่อบอก มันแล้วมันเห็ดกินเล็กควงตัวผมอเ็ับไม่มาไปาเคลื่อนตาสบายลไม่หิวคอสิดว่าท่านหิวกันแล้เขาก็เดี๋ยวนั่นนะมันเป็นท่านมันไม่ได้เลยอยู่ที่นอนั่นอง หลายท่านถึงจะเกิ็บมันบอกก็ร้านเดียวละที่หนาที่หลังจะอย่างนี้มันอย่างมันดีแล้วมันจิตมันนะฮะติ่มันื้อเของวิญญานี่ ขอแก้แก้เเดี๋ยวกว่า ก็หน่อยแล้วฝากคนอื่นคุณรักเราอาจารย์ด้วยนะมีหิวก็หิวมีอิ่มก็อิ่มนี่แบบเลาะนั่นเลาะหนาเป็นโอ้ยดูเรียกรถกันอย่างดีแค่จะบอกแต่ใจเองแล้วแต่ภาษาไม่ได้ที่จะ ไปกินเนื้อไม้ก็เขาบอกกาไปตัดกินเวลาทั้งต้นเขาบอกว่าเขากินเขาเจ้าเลยก็ออกเล่นสามสามสิบแล้วพ่อจะร้ายแรงสิถึนได้ไปกินข้าเทียงข้าวเที่ยงเขาเป็นในใบอันนั้นเขาใช่มันสิลบไปลูกได้ ก็รู้ได้รู้เนี่ยความจริงคือมันเหน้่อก็มีของทำลายไม่ก็ได้ทำลายเขาให้มันเหีืยอมันจำเป็นเรื่องเด็วคิดเ่าไม่เอียงเหน้ยตายไปเนี่อยให้แต่บางสกุลไม่อีกแล้วคูดกับยามันเสียคือเหนือ็นเขาว่าเขาถึงนั่นนั่นครับ ช้เลยท่านขึ้นเลยนี่มันง่ายเรื่องง่ายอยู่ปุปัตนันรถถลายเห็นที่หนึ่งถลายแล้วไงเพราึ้นเป็นเรื่องความเรเขาว่าขึ้นถลาย เวลาหัดศีลว่าขึ้างถวายเลยเออเพื่อจะไปเจอกันวัดล่างๆเลยเจอด้วยเวลาเท่าออกก็เห็นเวลาเป็นเหรียญเห็น แต่ถ้านั้นมันโบกแบกายท่านออกมาก็มีท่านเป็นสีเป็นเงยม่นก็มีเลยพอดีเดี๋ยวแข็งขึ้นมาไปเท่านียว่าเกิดได้พอดีแต่วันนี่ไม่ว่าท่านจะเป็นรถเที่ยวเขาฉันยังไม่ท่านออก ท่านไม่ท่านออกท่านออกก้อนนี่เต็มเลยเดี๋ยเอากันนี่มันเป็นสีเลรถนี่ย ลงวันจไปเช้าบุกขึ้นสลาเสาหลังมันก็ค่มเลยวะเดี๋ยวเนาก็ได้ค่เดี๋ยวนึงนี่แหละมันทำให้ออกมาอืออายอายก็เห็นหล่อหล่อไว้อยู่แต่ของป่าปลาเนืที่ที่ที่ต่างอย่างนี้จะต่เขาถวายเป็นที่เร้านตะกาบางหนึ่งทั้งเสียงป่าปลาทั้งสองกองที่ถวายบาง กำลังมันออกพาะสามเป็นการมันตาเป็นพระพักบางสกุลให้ที่ร่านจัดสารนี้ก็ถึงควรมันก็ต้องควมด้งยถ้าตาหนึ่งวกตีแต่เพื่อนี่แค่มันทอดกินได้เพื่อนชาวดังสกุลไม่ได้ผล้วย แต่ก็ออกท่านถวายส่นึงก็ไม่เป็นผาตาปกติเพิ่นเอาว่างได้เลย เอาใบไม้อะไรจะเป็นที่ทเห็นบ่เห็นเป็นที่ที่เลยบางสกุลเราพาต้าปกตินั่นเดี๋ยวอื่นแบบคือบางสกุลแต่เชื่อนี่สิเขาเอามาเสียดหาจริงเลยแต่เชื่อนี่เขาอีไน่เป็นไม้ห้าสีเป็นหลูกกว้างเชียงเนี่ยเกิดแม่แล้วนี่ เป็นบัตสถานเวลาคือดังที่เมืองเช่นอดอยากอยากเช่นถึงมอ้นนะคคับตะลุกสมัยก่อนมีการเล่นนะคับตะลุกกันเล่นเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ่ดสี่คืนงานปีใหม่สมัยหนึ่งที่ตอคู่กันมางเป็นอี้เป็นหนึ่งผ่านนึงแค่ถผ่านเงินดอกขั้น เป็นผานิยมเป็นสอบกันเป็นผาสั่นผู้ดีคนหนึ่งจะไหนเนี่ยเราเห็นเขามีโกมีซี่มีตัวนึงง่างก็จะมีน้องขาไปขอแม่แม่ว่านี่อันไหนเอาคนนี่ยเสียใจว่านี่อันไหนะไงเบบแบบนี้ไะก้อนแบบได้แต่สมบัติจะไปไบบเสพยเงินเลนี่ล้วก็เลยขอร่างแม่หนีไปรับจ้างมันเสพยผี ไปเป็นสี่ทายสามสีเด็กผ่าเงื่อนหัวข้ามมาพื้นหนึ่งอาจารย์ตนล่าสีเป็นกายไรผ่าบริด้านอื่นเขาก็หายดอกท่านใดมากแล้วก็เดงท่านหนึ่งท่านถือว่าไหนล่ะผ่านี้เป็นผ่าแขกเป็นเมือผ่าสิ่งผ่าเต็งที่ให้ผ่าแขกนั้นเป็นสิ่งเป็นผ่าเนี่ยผ่าเหญ่ผ่ากว้าง เรื่องแขกเรื่องพระพุทธเจ้าเกิดองค์อื่นอย่างนี้คือกันเกิดว่ามันเกิดทีเดียวกันหมดด้วยพระพุทธเจ้าเกิดต่างเขาโลกเกิดต่างเขานั่นนั่นถือว่าเกิดที่ตมะประเทศที่ประเทศที่อุดม ขันเอาหน้าได้หน้าแล้วก็พับก็บผีหน้ามีสาวพื่อื่นหน้าหน้าเผอิญทาไปอาบน้ำทาไปเก้าก่อนม่อคือทาสมัยอย่างนี้พาเป็นแบบนี้ก็จะมืองทาขี้ทันด้วยมึนมีหลาบางคนหลังเยอะที่สมัยนี้อาบน้ำเลยพระพุทธเจ้าหรือตำราตำราเพิงเก่าเลยขันมันมีเคนแจกทาเอาไป ใช้ลงไปเห็นเพียงจะดีเลยอาบได้ทันหากว่าน้ำซึมก็นั่นเลยนั่งอาบแล้วนุ่งผ้าแก่ผ้าอาบปกตินี่เพิ่นก็แก่ผ้าได้เดี๋ยวก็ลงไอาบน้ำพอดีเจอมันเห็นมันลักเข้าไปมันเลี้ยวไปเลี้ยวถางผ้าไม่นก็ไม่ผ่าเพลือเตัวมันผ่าเปลือยตัวนี่ ทั้งฮาริเน่ท่านจับอาบัตท่านตังใจเตียวหนึ่งเป็นอาบัตทิ้งละใจท่านตังใจเตียวเตียวธรรมดาเล็กน้อยว่ามันเยอะไปหน้าสิเดี๋ยวเป็นบัตรเอาตับอาบัตตันเลยนะอยู่ในใครยังไม่สิเป็นกายไรวเป็นเดี๋ยวมีถาม ความที่มีสิทธิทาเล่อนที่จะได้ยากของมังได้ ปกติพระนี่นึ่งเคลื่อนเล่นม่ได้เล่นนึ่งเคลื่อนเล่นม่ได้ขัดใจหงอกใจเสียใจกังเกงสิเป็นตับอบัตเป็นใปหนึ่งเคลื่อนทั้งเล่นแต่ถ้าเขาเป็นเล่นเอาผ่านมันไม่มีอันไหนเล่นเอาผ่าอันอื่นหนึ่งจะนึ่งได้อันนี้เนี่ยติดอะไรเลยอะ ควรจิตนี่นเห็นไม่สั่นมันมีห่ายมีแค่หรอค่ันเรื่องอะไรนะใบไม้นะกัดนะจิตนี้วเขาปกโตมากแน้าสนั่นไม่เห็นเขาเป็นว่าผ่าบรผ่าแล้วเกิดเหยียดสายตาท่า แล้วก็คิดถึงได้สำเนียดม่คิไในใจทัองเล่า อาห้งทุกอย่างอดอยากยางนี่ครับสากเกาสากกลางเคยไม่เอยได้ทำบุญเพื่อนท่านอนไหนจี้มันจังเกิดหน้ามันจังบ่มองเน้นอยู่วะหลั่นเรื่อยๆมันเพลินอืมเพลินหลั่นเพลินเรื่อยม่น่อยทำบุญเพื่อนท่านแม่มันจังใครสิดอกมีผลมาให้ได้หน่อเคยทุกอย่างเข้นใจเกิดหน้าก็ยังมีสงสัยหน่ชยซ อยากมีอยากทำให้ดีของดีมันทำกับบ่มีเดี๋อำนาจที่บ่มีอันนี้สองของท่านเลยของเจ้าการเก่าการกอง มันจะมาเป็นยังหลายยาหนึ่งจะเป็นโชคดีของเฮาพระเจ้าพระสงฆ์เป็นไม่มีผ่าหนึ่งเฮากับมีผ่าที่ตัวมากเลวจะเสียสละเข้าไปเลนได้จีบผ่าออกไปเทนหนึ่งผ่ายังบอกข้าม ตปว่าไง้ถ้าเป็นเห็นบนนี่เจ้าของเป็นเห็นจะเป็นของบางสกุลกับบางเอาตาบางสกุลกับเป็นนี่ทายไม่ไม่ออกเห็นเป็นนิ่ผ่ารูปร่างกายที่เป็นล้อเหลาสวยงามผ่าเอืนผ่าเข่าผ่ามืองลึกก็นงผ่าก็่ยังสวยยังงามถือก็ไปรล้าบางทีไล่ชีเวดีๆกันเห็นเลยเลื่อนใส ถาที่เกไหวก็ได้ไปให้ท่านอีกลอกเล่าให้ท่านมีสันอีนั่นนี่ผาตาอีนั่นเนี่ยท่านมากความมอที่ได้ต้องรับต้องล่าถือเป็นกายไว้เอามาเกลียดกินคู่กินไข่ได้รับต่างๆไปบังให้คนอีกไปบ้างไว้อีกเพื่อจะเลยตักเอาแล้วไปเลยต่างซ่อมปาถนะเกิดเมื่อ พบหนาสาดหนาหากยังบ้านถึงภานผ้พานยังบ้านถึงจีเลดเมื่อได้ถึงตัวก้มทุกอย่างอดอยากขาดเชื่อมจะเ่อยนี่จะขาดให้เจ้าเกิดได้พบได้ สาดได้ก็ใหนี่กันจะสมบูรณ์เดี๋ยวหลักพระกละสมบูรณ์เดี๋ยวสมบัติพระสถานเพื่อน้ะให้ศีลให้พรขอให้ความปรารถนาสำเร็จ เราไม่หอดบานหอดซจกแล้วนะหาอยากหากินต้่งหลุดแล้วแม่แล้งแม่เล่าอยู่หันแต่ลายปีมาแล้วก็ตาย เพราะคนมันเกิดมาตายท่านตายแล้วไปเกิดสวรรค์นี่แม่มีปราสาทดีมากนี่ที่อยู่ที่อาศัยใหญ่โต สมบูรณ์ดือดลาสักการะสมบูรณ์ดือยค่ะเดือดแช่เดือดจริงเดือดของต่างๆ ท่านลดบุญจากสวรรค์เนี่ยปีแล้วมยเมื่อเกิดเป็นลูกของพระตามตำราทางกายแล้ภาพหนึ่งคือว่านั่งอุมาท่านสีนั่งเ้นหนีลูกหลังสวยงามหลายผู้ชายเห็นหลงขอคนงามข้างล่างใครเห็นก็อยากได้พออยู่ในถึงเป็น แต่สาวอายุสิบหกปีท่านก็เลยขอไปทุ่มทระใจ้าแ่นดินว่าวัตนานารีคือนารีแก้วเกิดขึ้นในสกุลของเขาเขาสิแต่พระราชาไปรับเอาเป็นอัคเนสีบางคนข้นจะข้นอื่นพอเป็นข้นสีเสียสีงามมาก เออสาระสาระรับข้าวยาหนึ่งกะแปลงหัวลาจานดูสิดูจากลักษณะ ของนาลีของผู้ยิ่งไปตรวจตาที่ใบหน้าเบงมันต้องข่วนหรือว่าเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นอาคารนี้สีได้ไหมเป็นใส่ออกไปตรวจตาขณะนั้นท่นในข่าวว่าพระาชาใส่หลาดสะพูดไป ดูศึกษาของตัวก่อนจัดแจงแจงอาหาร อย่างดีทีเสียจะรับแล้วทานกับเป็นทานกี่ตระกูลดีนี่ขอของโบสอยากอยากเกินระยะที่พังกำลังรับทานอาหารที่เผาอยู่หันนั่งแล้วแม่จากปราสาทแล้วแม่ จะท่ามเข้าไปยังไงเห็นได้เห็นจะพอใจไงจะคนใส่คุณยืนสันรับตาใสนั่งไปยืนสั่นบนสั่นเพ่งพอลงมาท่ามกำลังกินเข่าอยู่เหนึ่งเอาเข่าเข่าไว้ถูกปากบางคนก็เอาเข่าข้างหัวถูกบางคนก็เอาเข่าข้างหูบางคนเอาข้างบาตากระด้างก็เห็นเข่ามันง่ายเป็น เป็าเขาหัวปาเวัตถุเถื่อนเหรอมันธรรมดา เป็นเพียงสั่งทุกคน นั่งบนเหรอได้เห็นว่านั่นมีปริตคิดธรรมดาแล้วเลยหายหายได้ลายท่าน ท่านก็เลยโกรธเลยแฉนเลยเครียดไปทุ่มพระราชาเราเป็นค้นข้นเสียมาเป็นอาคามาให้ตีไหนเดี๋ยวข้นเครียดนะเรานั่งลานั่งลาเหตุไป บาลานบาล่อนกินเข่าของมันแล้วก็ข้างหัวผมแล้วก็งัดเขาดังของหูผมเราเบงมันเป็นตาเบงเราเลยว่าเราเลยเขียดแขนในมาทุ่มพระราชาเราเป็นรัตนานาลีสมควรถึงจะว่าเป็นอาคเมเสีของพระองค์ก็ท่านกราบบังคมทุ่นยางนั่นฮะแต่เพื่อนยิงแต่เสื้อแต่ว่าเราก็รับเอาถึงนั้นเรื่อง บาดนี้ก็ใช่จะเป็นดินเวลาเอาเรื่องก้นก็ไผ่ไปเลยอำนาจเป็นไงเลยจหน้าก็ดีท่านขันหน้าของพระราชาไปบบเพื่หน้าก็ดีเพื่หน้าก็ดีมาเห็นกันจะได้เลยเอาไปเป็นเนี่ยของเพื่หน้าก็ดีน่าเนแต่แต่ยังไม่แล้วด้ยเราต้องปลูกอาคาศพระราชาอยู่ที่ขนาดใดวะเมื่อได้เสด็จประพาสเกี่ยวรอบพระนคร นั่นนะครับกระลิกแล้วคือเอาพาราชาหนึ่งเลี้งหนึ่งพาราชาแต่วแบบนักคว่ำนั่งใจเหี่ยวใจเสียเลยยืนหน้าตาง่วงขบวนพาราชาเห็นเลยทีโต๊ะข้าสร้างผมได้ยังอย่างนี้ธรรมดาได้เป็นเนี่ยเท่าไรก็ดีเนี่ยหาเด็กหาเล่าเดี๋ยวเนี่ยอีตาอันี้เห็นได้พอมากหลายสอบหลายนี่เรื่อง อันนี้สงของการท่านดีใหญ่คงดีก็ได้ผลตอบแทนคือความดีคงดีเนี่ยมันจะให้คงเลิกก็ได้ผลตอบแทนก็เลิกผลเสียเสียวให้ทั้งเสียทั้งตันขันให้ผลเสมอก็ให้ใส่ให้ใส่ข้าหนึ่งเสมอเสียเขาเยอะเขาจิ้มให้ใส่ให้ใส่ก็เสมอตัว ว่าดีบ่าเลิศว่าประเสริฐพิเศษกันไหนขันให้อันของประเสริฐพิเศษกับผลประเสริฐพิเศษตอบแทนมีนั่งจะมีผ่าเพิ่อเดียวเท่านั้นจะรับจ้างสามปียังได้ท่านที่อยู่ใส่สีแถวเราก็ได้ให้ท่านหมดกระสมควรอยางยิ่งในการที่เราจะเหลือในสมยางนั้นเราก็ได้เป็นคนที่ดีหลังสวยงามแล้วพิษแจก มนุษย์หน้าธรรมดาเหมือนนางสาวแล้วมาจากสวรรค์จะได้เห็นกระดิ่งอกสีแจกเลยได้ขอทรงงานทรงเล่านอยเากนป้นสมบัติพะฒานอยู่แล้วมาเกิดนี่เป็นตระกูลของพามแล้วก็ว่าอดอยากอยากจนพามนี้ยก็เป็นร่างของกษัตริย์วันนะกษัตริย์เป็นหนึ่งพามเป็นสองแผด ป็นสามสูตรเป็นสี่เป็นท่านเป็นห้าหรือว่ามะของพวกอินเดียเขาจำไว้นี่ที่เอามาเกิดเป็นเด็กของท่านก็เป็นร่างกระกูลของกษัตริย์สำนับถือเหนื่อมใสคงคนคนแบบษาสถานอยู่ก็พอกับแม่กับโบสอยากอยากเขียนไม่ได้เขียนหน้าโบดี แล้วก็เลยอดอยากอยากเก็นไม่ทราบต่อมอเป็นอย่างนั้นตามที่เราปรารถนาเอาไว้ปรารถนาจะปากมันก็ไม่ได้ทำเอามันจังได้ทำดีเนี่ยผาตาเป็นมาจากหน้าก็นี่คือหน้าเป็นมาท่าสีมั้งจำบงหลงเรืออมายาท่าสีเนี่ย คือเดิมแล้ว เราเคยดังสกุลถ่ายแก่พระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์องค์นั่งขบวนพระเจ้าพระสงฆ์ที่เสียสาเสียหายอันใดหังบริสุทธิ์ละหังบริการว่าเป็นพระอรหันต์องสียายหน่อยผมมีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจหมั่นเพื่อจิละถอนกิเลสปัญหาทำลายความเสียความเสียจากกายจากใจ ถึงละยังบ้านได้ถอนยังบ้านขาดผู้ที่ตั้งใจมันเอาชีวิตเขาแลกว่ายังไรก็จะไม่แน่นเป็นขีขาของชีวิตตั้งหาตั้งหาตั้งชาปฏิบัติคือย่างนั้นจนกนตัเป็นเหนือหน้าบุญได้มาตั้งใจที่ทำได้ความตัวพระเหมือนมีศีลมีท่านพระบุตรดิบดีอันนี้สมฆ์มีกระตำลงเนื่อ นี่ในท่านของตีเป็นพระดี อย่างหน่อยจะมีศีลบริสุทธิ์ต่างหน้าต่างตาที่สำละราคาตัญหาออกจากใจอันนี้สงเล่าก็ได้สัตว์หมายถึงผมของการเหตุท่านที่เป็นก้าวบอกถึงอนิสงส์นั่นก็หลาย ทำถูกทำดีทำเสียอใจมีเสียงกลร้ายที่กันเล็กหน่อยๆก็ไปตกนรลกอาเยอทีอย่างว่าเวลาเรื่องอันมีเสียงเวลาเรื่องวัตถุเปรตหรือแต่วัตถุอ่านแบบนั้นเนี่ยผู้จิ่ใจสวรรค์เนี่ยผู้จิ่ใจได้หลกพอผู้จิ่ใจทำบุญเช่นท่านนิดหน่อยให้ก็ใกล้ อันนี้สงเลยเจริญเหตุขันอันทั้งเจตวัตถุทั้งเดืเสียดัดือดบาปว่าหันท่านไม่ได้ไม่เลยนะเป็นบาปเป็นกรรมเลยไปเกิดเป็นเสียเป็นชีมองจะมีอีกขึ้นกันถ้าแต่นั้นอย่างเราหนีเท่ากับนะทีนีที่ใจหน่เอาใจของเขาเป็นเป็นยินหรือใจของเขาเป็นบาปเบิงจะได้ไปที่ึก ผู้อื่นเพิ่นได้ก็เป็นเรื่องของคนคพิ่นเรื่องก็เป็นเรื่องของคนคื้อื่นจะทุกคนอยากเป็นลำบากเป็นเหตุเป็นชีวิตเป็นนรกอายชีก็เป็นอย่างของคนจิตใจของเพนมันอยู่ในขันใดขันใดพุ่นใดเบ่งหันการเหตุท่านการรักษาชีวิตการเจริญเหตุตาทานหน้าเ้าก็เคยได้ยิ้มได้สร้างเคยได้เฮ็ดได้ทำมาต้องมควรใจของเขาความหยกความโกรธความหลง ยังทัดถมน้าแน่นดีกว่าหรือมันใบบางซะแบบตัวตาพี่เยหน้าตัวของหันหัวจักคมใจหัวจักยก ใจจะเป็นคนสลาด่ยลามันจิตใจใส่สูงอันนั้นกูก็ได้เฮ็ดอันนี้กูก็ได้ทำนะสแม่ใจประมาทเรื่องการคม มีคนใจของเจ้าของเมีปัญหามันยั่งยื่มันมันมีแต่เจ้าความดีมีเสียแค่นั้นทุกคนดีมีเสียก็เล่ามันยังนี่แต่มันนึกเดินบริลุ่มตัวทำความดีทำาทีขึ้นขึ้นถต่มันแหงมันใส่หนาวมันเดือดร้อนเกิดแม่บ่ได้ท่านเดินคนท่านในตัวเราฐานคือบ้านที่เรื่องคน พยายามยกจิตของเราคนอื่นที่เขาไม่่อยขาวัดขอว่าไม่่อยจำิีนภาวนาไม่่อยตักบาตรท่านยินเกิดหน้าตายไปเาล่าๆกับนี้เฮ้ยมันดีก็เขาแต่เขาวัดใช้ว่าจำชิ้มใชว่าหน้าท่านทางการสุขนต่างๆที่เพื่อคิดโลกใจของเจ้าของขึ้นไม่เห็นมันใส่มันแมงไม่เห็นมันเดือดมันห้อน มันต้องสอนเฉพาะเองต้องเกียดเฉพาะเอง ถ้าคมกับคมถ้ายกกับยกคมเหนื่อยระไรก็ไม่ได้โยกเหนื่อยกระไรก็ไม่ได้จิตใจคมนี่ไม่ได้ถิดคนคมยกไม่งอไม่ได้าถิดคนยกต่างนาประบัตต่างนาปฏิบัติเดือดใจชีวิตนั้นจะเหนื่อยได้ชีวิตประมาททำเหมือนเพื่อน เนี่ยมันเห็นมันหูมันคิดไม่ใจุกูก็สบายทันแล้วออนนี้กยบ้างเนี่ยนะ